edo alokazio kutsa, CPAM asurantza kutsa, karza teretreta kutsa, emesa laboien kutsa eta polanploaen serbitxietaz, sientasunak atxamaiten haldia posta juntan baserietan serbitzu publikoak desagertzen dielakoz, estatiak serbitzu publikoan etxeak sortzen dute gehuago eta habu serbitzu ezberdinen biltzeko gune batetan. Baina ataratzeko postako langilia. Zena izaniko eh, kontoratu ezkututzu eta eh, gehuago eta habu jentek etxetik eta internet horiekin gaiza hanitz egiten ziela. Post eta horietan serbitzu eh, publiko horietan gehuago eta jente gutiago duzu. Eh, hartakoz eta hartakoz beharriko nisik beste ideia zumai fein. Guk, guk, guk, guk, eta fe, benkut, benkungatik ideia zumai tun, ideia hun izi. Derebiatu izi ordin eta uh, eh, mutualizazioan eta egitea eta, eta postan, geizen eta aizasteko eta, eta mentuz eta trafiko habosiko keiteko. Ataratzeko kasian, postae mehatxatu zen eta serbutsu gunia iesker, postaen lanae begiatzen da. Bestalde, postako langileak formatuik izan dia, eta posta buleguan gune bate antoratuik izan da ordinagailu batekin jenten errezebitzeko.